Eto na. Ah. Ikaw, anong sasabihin mo sa kanya? Kalbo mo sa magtao. wow! <laughs> Hindi siya. Ngongo din siya. Hindi niya alam. Eto na. Okay, sugod na. Teka, hayaan mo muna siyang mag ano, mag... Uh... Iniikot. Upo muna. Hindi na, hindi na kailangan. <laughs> Huwag mo na papormahin. Diba? Ikaw ang nakatalo sa build, build, build. Laban naman natin. Roger! Roger! The Pod Network Entertainment. <laughs> Tanongin mo yung katabi. Oh, cue music! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Toy Con! Toy Con 2020 Big Shot! Ayos. First time namin magpa-podcast dito sa SMX Convention Center! Yes! SMX Convention Center! Speeches ah. sabay kayo, ha? Sabay tayo kayo, ha? sabay kayo, ah. sabay kayo, ah. sabay kayo! Dito magandang pakinggan sa Spotify. Ah, wala pa, isa pa, Shoutout na natin yung mga kaibigan natin, mga toy sellers dyan. Nandyan ang ah, Team Brocha, uh, Toy Manila. I-shoutout natin sila Ah. after ng ah, music para Sige. malinaw. Sabay-sabay ah! Pero nakakakilabot to. Welcome to the Cool Bus! Episode 844. Exclusive. On Spotify and YouTube! Nakakakilabot ito, mga kasama, mga kapatid. Oo, bago Dahil to sa atin. Oo, dahil hindi tayo pwede magmura. Hindi, Hindi. <laughs> Eto na, Maraming kung bawal. naghahanap kayo ng episode na ipapakinig sa mga bata, Mga anak nyo, pamangkin. eto na, na. yon. Kaya, Happy Father's Day. Na- nahirapan na ako ah. <laughs> Sorry naman, sorry Kung ang naman. episode na hindi magsasalita si Ryan Rems. Okay, magsasalita yan si Ryan Rems dahil uumpisahan natin ang ating... uh, Wala, no? New Wala, New, new, hindi, wala, wala, wala, hindi, wala. hindi. <laughs> O, ay, Hindi, syempre, ang dami na naghihintay dahil pag mga kanitong event, eh, nagsasa- sumisigaw tayo para maproteksyonan ang ating, uh, ang ating lugar. Sabay-sabay tayong sumigaw ng BBM! BBM! Okay. Oh, agad dalawa lang, agad dalawa lang. Dalawa lang. Ha? Eh na lang. Eto na po. Ayan, dahil sumigaw na po tayo ng BBM and eh, naprotektahan na po natin ang ating happy environment. <laughs> Yan ang gusto ni Nonong. Hindi yan talaga. Hindi yan talagang Toycon, very happy environment. Yeah. Sobrang saya ng mga tao dito. Uh, wala pang cool pals, nasa Toykon na ako uh, ah, mga kilala ko na ibang mga toy sellers, collectors. Isa sa mga pinakamasayang event to kasi lahat tayo bata dito, lahat tayo masaya. Oo, etong event na to ang ating safe space. Safe space po ito ng ating hmm. mga katulad kong mga bonjing. <laughs> Walang magsasabi sa atin na ngayon, costume ka ng costume, maghanap ka ng trabaho. Walang magsasabi. <laughs> Meron tinatamaan doon sa harap. Mabuhay ang mga bonching! Mabuhay! May isa. Ano natin to? Bonjing! Bonjing! Bonjing! Wala kang magsasabi. <laughs> Oy, ano, gusto ko lang ikwento na tuwing ano, Toycon, alam mo, doon lang ako nakakasabay ng iba't ibang karakter sa CR. <laughs> Oo. Sino na ang mga karakter na nakasabay mong umihi sa urinal? Oo, nagtatanggal din pala ng salawal si Iron Man. <laughs> Karton lang yun eh. <laughs> Karton lang ba yun? At syempre, Iba-iba kas- Hirap na hirap si Wolverine. Umihi kanina. ilang One beses Piece. siyang natulian. Pwede naman yun, no? Oh, pwede yun. Oh, pwede yun. Pwede. Pwede, naman. wala, wala. pwede, pwede. Pasok, Pwede. pasok. Pwede. Pasok pa, Woo! pasok pa. Ryan Rems, kamusta ka? Kamusta ka dito sa mundo ng mga bonjing? Ah, nalala ko dati, nung unang Toycon ko, wala pa ako sa TV noon, kasama ko shoplifter. <laughs> Ngayon, Tingin mo, Rems, ilan ang manananakawan na ano ngayon? ah, may mahilig sa Batman dyan ah. So, tago yung mga Batman yon. Na-vision ko na Toycon ba, kanina. eh. Ano ang hinahanap mong laruan, Rems? Ah, nako, may naisip akong hirit, edit ko tuloy. <laughs> Pero bago mo, kung hindi mo pa naiisip yung hirit na yan, uh, kung gusto mong ibitaw mamaya, bago yan, bago mo ibitaw, meron tayong mga kasama ngayon, hindi lang tayo kasama. Oo, sa ating toy community, nagsama tayo ng mga guests. GB, pwede mo bang introduce ang ating... Introduce ko muna yung unang guest natin na isang toy collector din Uh, ito, medyo nakasabayan ko to nung college din. Basketball player din yan. Uh, sikat yung page niya, Tito, Tito Nami. Yes. Uh, isa sa mga paboritong tao sa mga toy events yan. Hindi ba yan ano, nang buburaot sa mga sa toy community? <laughs> Ah, uh, parang. <laughs> Hindi. so, ang pabor- kaibigan yan dito. So, it's so nice to have him with us si Banots Urbano ng Tito Nami. Yo! Nakaka-birthday lang. sa lahat ng kalason! Boss Banots. Shout out sa lahat ng mister na hindi dideclare ang tunay na presyo sa misis nila! Oy, speaking of uh, Banots, uh, mga hindi dineclare. GB, pwede ba natin gawing top 5 yan? O oh, sige, mga top 5 na pwede mong irason bakit bumili ka ng laruan pag kinwestiyon ka ng misis mo o magulang. Kasi malam, malamang may mga uuwing maraming bitbit na laruan, tatanungin, bakit mo binili yan? Bumili ka na naman ng laruan. Oh. So ano, ano ang per, top 5? Siguro ito, ito ang pinaka-common sa lahat. Healing my inner child. Yan. Oh. Yan. Hin- healing ma- tapos yung utak mo sasabihin healing dalawa yan eh, dalawa maglalaban sa utak mo yan eh. Sabihin healing my inner child tapos merong uh, sa kabila, sabi niya, ulul mo, bonjing. <laughs> pwede pa rin ba yan? Pasok pa. Pasok pwede, pwede, pwede, ba? Boundary, boundary. Number, top two, top, top, top number two. Hingi tayo sa audience, sa malapit lang. Eh, ayan, yan, yung nagtaas ng kamay. Yan, ah. napalalunan Tapos sa rapol. Ang baka sinungaling mong hayop ka. <laughs> May bala na agad eh, ano, no? swerte ka lagi, ganun. Oo. Banots, uh, Banots, ikaw. Ano? Ano ang dahilan na pwede mong sabihin sa misis mo kapag nakita kanyang may hawak na bagong laruan? Well, uh, wala pa kasi akong misis, no? Pero kung magkakaroon man, yun nga, una-una, healing, ano, healing my inner child. Ganyan ah. po. pero kailangan mo magtipid para sa future self mo. Kasi baka yung future self mo, eh, galit na dun sa inner child mo dahil naubos na lahat. Oo. Diba? Oo. yung importante. Nung bata ka ba, ikaw ba'y sagana dahil ang tatay mo ay walang iba kundi si Kohol? <laughs> Di si Kohol. Di si Kohol ang tatay niyan. Hindi wala. yun, sidekick yun. Yung Ay. sidekick yun. Si Mr. Shuli. Yun, si Mr. Shuli. Jun Urbano. Sa mga Tama. hindi nakakaalam, ang tatay po ni ni Banots ay ang napakagaling na komedyanteng si June Urbano o also known as Mr. Shuli. Yes, Ha? yes, yes. Kung ako, hindi nag... Siya ang unang cosplayer sa TV. Oo nga, no? Ha? Yung Kasi... mga tinatanong, makwento ko lang ha, ah, ang lolo ko, si Manuel Conde, National Artist for Cinema. Ang anak niya, si Mr. Shuli, Mongolian Barbecue. Legendary Bakit daw, hindi, bakit daw hindi ako nag-artista? Sagot ko, hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, nangongolekta lang ng laruan. Tama ba? Ang kapal ng mukha. <laughs> Pero ang, ang tatay mo ba nangongolekta rin? Oo. May hilig ba siya? Paano mo nakuha wala ng paghilig ng pagkolekta? Kaya ah, lang ako naglaruan kasi na heartbroken ako eh. Oo? Oo, yun yung totoong Yung totoo, kwento. totoo yan. yung totoong kwento. Ano, ano yung nabili mo? Una, Star Wars. Bakit ah. hindi ba siya pumayag na mag-cosplay na Princess Leia? <laughs> Hindi. Jabba the Hutt yung gusto eh. Ah. pas tayo doon, pas tayo doon. So Star Lahat- Wars, Star Wars fan ka talaga Ah, ever Star Wars, Star Wars talaga. Oo. Oh, ikaw, Nong, anong dahil... Ay, sin, JB, ikaw, anong dahilan mo kay, kay Genie kapag ikaw ay ah, nahuling may laruan? Bata pa lang ako, gusto ko na itong laruan na ito eh. Oh. Parang ganun. Pangarap ko talaga magkaroon ng ganito. Saka Father's Day naman eh. Ay, Father's Day naman, pwede. Gamitan ng Father's Day Tatay ka, card. Pwede mo gamitin Oo. yun. GB, may kasama yata kayo doon sa dulo. Nakalimutan niyo na yata. Na, may kasama kayo sa dulo. Ay, tama. Nagdala Hindi, kami lang. ng... Okay dahil, lang. dahil lang nga toy community ay hindi lang basta mainstream toys. Ito rin ay tungkol sa art toys. Nagdala kami ng art toys. oh. Yeah. Ito ang bagong ililinis. Ang human art yan, toy. Si battery. Ito ang nangongo. <laughs> nagsasalita Ay, yan. Tingnan mo, nagsasalita yan. Bate, Hello, bate langongo. Hi. <laughs> Galing ah. Ikaw ba nangongolekta ka, Roger? Oo. Ano kinokolekta mo? Ah, GRO. G... Si G.I. Joe, ha? Oh, Guys, G.I. Joe ba? G.I. Joe! G.I. Joe, daw! G.I. Joe! G.I. Joe yun! Ang dami G.I. Joe sa Caloocan, ha? G.R.O. Caloocan Hero! GRO is there. <laughs> Speaking of G.I. Joe, si, G.I. si Rems ay ah, G.I. Joe fan. Oo. Oh, ako naman ang dahilan ko para makabili. Ayaw mo, babalik akong shabs. <laughs> Ang pinakamagandang excuse. Tapos ang usapan. Tapos ang oh. usapan. So, Siyempre, bukod kay ah, Tito Nami, kay ah, Banots Urbano, meron pa tayong isang kasama dito. Sige. Si Lizette. Hello, hello! Welcome sa ToyCon 2025, everybody. Maraming salamat sa pagpunta at salamat, Cool Pals, Ma- sa pag-imbita sa amin. Maraming salamat din Lisette sa pag-imbita sa Cool Pals. Ay hindi pala na, hindi pala ikaw ang nag-imbita sa amin. Inimbita namin yung sarili namin Ayun dito. nga sasabihin ko sana. Buti na lang inunahan mo ko. <laughs> Lizette, isa, siya isa sa mga organizers ng ToyCon Toycon. 2025. Kaya naman tayo lahat ay nandito, nagtitipon-tipon Kailan ba nag-umpisa itong uh, ToyCon 2025? Matagal na to, kasi tang Kasing tanda na nga ni Banat halos eh. 22 years. Tama? Yes, 1875? 22 years na kami. 22 years na ang ToyCon. Wow. Kaya, wow. eto, yung, yung iba dito, Malamang, I'm sure. Malamang, I'm sure. Ang weird. <laughs> sure na sure ka talaga. Sure na sure na ako. Yung iba dito, nakita ko na simula-simula pa lang ng toy ko. So, wag na natin i-date ang ating mga sarili. Basta alam nyo, 22 years na ang toy con. Nung nag-umpisa ba ang Toycon, gaano pa ito kalaki? Actually, maliit lang yung toy ko noon. Yung, alam nyo yung room sa Mega Trade. Yung meeting rooms doon. Isa lang dati yung room ng, ah, ng toy con. Tapos, uh, parang mga 40 lang ata na seller yung nandun. Maliit lang talaga. Tapos nakita ng SM Mega Mall no, na mukhang medyo may may market para sa toys. Madami din bonjing. Oo. Oo. No, 22 years pa lang may uh, Oo. Ano, ano. Pero ito, hindi pa kasi masyadong out. Pero nakita nila, i-out natin yung mga bonjing. Sige. So, naging mas malaki. Nagkaroon ng dalawang meeting room hanggang sa na-occupy na ang buong mega trade. Wow! At ngayon naman, nandito tayo na occupy natin yung buong SMX yes, Convention SMX Center. Na. Naka apat na taon na kami sa SMX ngayon. Yan. Eh, eh, si si Banots ba, simula din noon, 22 years ago, um, isa ka sa unang parokyano ng Toycon? Hindi, hindi. 2018 lang ako nag, ano, event, event. Doon ako naging active, uh, ah, 2018. Paano pumutok ng ganito kalaki yung Toycon? Di ko rin alam eh. Bigla na lang kami lumaki. <laughs> Hindi, pero yung, yung mga toy collectors kasi, di ba, palagi namin sinasabi, itong toy ko na to, isa siyang event by the collectors, for the collectors. It's really part of the community. So, uh, nagsimula sa Green Hills community ng toy sellers, tapos paunti-unti dumagdag yung mga toy companies, dumagdag yung ating mga malalaking sponsor hanggang sa na-invite na namin paunti-unti din yung mga uh, movie, media. So ayun, bigla na lang nag-boom. Oh, this Sobrang year, lumaki. This year, na, <clears throat> nandito yung mga voice actors ng Voltes 5, yes. tama? Nagkaroon kami ng uh, voice actors ng Voltes 5. Tapos, nung Okada, si Endeavor nandito din noon. Mm-hmm. Tapos, ang dami na naming international partners. So, thank you, MD, if you're here. Thank you for bringing in Pop Life Line. Kasi isa sa malaking partners namin ang Pop Life. Sila talaga nagdadala ng mga big partners namin. So, nag, nagkaroon kami ng Dean Kane noon. Sila Oo. Superman, yan. Sino yung mga voice actors pala ng, ng Voltes 5 na nagpunta? Kasama natin dito ngayon yung isa sa mga Oo, voice may isa- actors ng ah, Voltes 5, yung Octopus. Oh, ito. Ah, ito. Beast Fighter, yung nasa dulo eh. Ayan. Oo. Oh. Eh, pa, pa, pa, pa, sample mo nga Beast Fighter. <laughs> X-Men, X-Men naman, <laughs> X-Men. X-Men. X-Men daw. X-Men. X-Men bro. Ang dami niya request, ha? <laughs> Nag-a-adjust, nag-a-adjust eh. Baka pwede na namin Lobat. kanina, ano, Lobat, si Lobat na. Lobat. De, pero pa- para sagutin ng seryoso yung tanong ni GB, ano yung tanong mo? Yung mga voice actors sa pumunta from, ano, sa... Kom- kompleto ba? Lahat sila yung nagboses sa five main characters or... Kasi hindi ko naabutan eh, yung mga guest for, for this Toycon, voice actors ng ah, Voltes voice actor ngayon, nakuha namin ang voice actor ni Jamie. Tapos, voice actor ni Nico Fabregas. Robin. Tapos, ang dalawang Gokaiger ang aming guest from Toko Spirits ngayong taon. Na- Pero sa Voltes 5 kasi, uh, nakuha namin nung Christmas Toy Con, ang singer naman, ang original singer ng Voltes 5 team. Ah. Yes, siya yun. Michael B? Hindi, iba na yun. <laughs> Tapos, uh, iba't ibang voice actors na ang dumating sa amin. Naalala ko, di ba nagkaroon din kayo, bago pa itong ah, June na Toycon, nagkaroon din ng event sa Okada. Oo, kami din yon. So, si Endeavor yun nandun. Tapos, nagkaroon din tayo ng... ah, teka. Teka, yung mga ano, Sentai. Sentai, oo. da- ah, yung buong Sentai sila. Pink. Bakit wala, lahat nandun eh. Alam ko, pa, wala lang si Red. Bakit wala si Red? Hindi nakasama. Yun lang. Hindi siya nakasama. Pero buhay pa siya. Buhay na buhay pa. Okay. Oo. Tapos si ano si ano? Hindi, kino-confirm lang. Oo, oh, kino-confirm ko lang. <laughs> Teka, te-text ko yung ano to. <laughs> Hindi, Kasi pero meron, buhay siya. Oo. Tsaka dito meron na ano eh, gusto ko nga puntahan eh, yung steak. Oo. Puntahan yun, nasa kabilang mall siya. Si, oo, si Mask, eh, si Mask Rider Black. Ang owner ng restaurant na yun. Na dito na nakatira. Yes. Kasa, kat, kapitbahay niya si David Pomeranz. Ay, talaga ba? Hindi ko alam yan. Seryoso to? Hindi ko alam. Pili ko isa community lang sila eh. <laughs> lahat ng mga ano, lahat ng sikat na sa isang community. Oo, ayan. GB. Kay, kay Banots muna yes. ako magtatanong. Pag pumupunta ka ng Toycon, ano ang una mong hinahanap? Ikaw ba pag sinseller ka, meron kang first dibs sa mga toys, ganun, sa mga sellers. Hindi, ang unang hinahanap ko yung mga cosplayer na babae, syempre. <laughs> Di ba? Ah, bakit ka ba Sino yan? Tsaka Ha? bakit kayo tumawa? O, oh, tama Ayun din, ha? Kilig na kilig to. Kontuwa oh. to. Oh. Di ba? Kasi syempre nag-effort sila tapos hindi mo papansinin, di ba? Oh, dapat i-admire mo yung Yung costume favorite nila. mo na kino, kino, kino, ano, ah, cosplay. Ako? Oo. Favorite ko? Wala, ano lang naman. Star, basta Star Wars. De, never pa ako nag... Well, some beses. Hindi ko na ulitin. Nag-Powerpuff Girls kami ni Manoy. <laughs> Oo, nakita ko yung picture Saka, na yun. ikaw? Saka ni Pangao. Grabe yun. As in, never ko na ulitin talaga yun. Hindi na talaga. Naka-leggings kayo nito? Basta mukha kaming tanga. Yun yun. uh, <laughs> mukha kaming tanga. Sino ka doon sa Powerpuff? Um, yung pink. Si Blossom, si Ah, si Blossom. Flo. Ah, ang mahirap doon kung nag-angkas ka lang, no? <laughs> yun. Kaya hindi ko na ulitin yun. Ang hirap no, nung pagka, paano ba nagko-commute yung mga cosplayer? Kayo ba, Oo nga, oo nga. pumunta kayo dito nang nakaganyan na? Sa, Oh. Nakabike? Meron, Iba to, seryoso. iba to, Ay, ka, naka- Meron. halika dito, halika dito. Punta ka dito sa stage. Kaya, Kaya, kaya nakabike daw. Nakabike daw siya. Amayin mo, amayin mo. Oh, ano namang, ano, paano mo, ikaw ang gumawa niyan? Um, Pakita, hindi po, pinamahan na lang po sa akin ng tropa ko. pinamahan na lang ng, Oo. so amoy niya yung nandyan. <laughs> Ano pangalan mo? Ah, Dio. Sige nga, papakita mo sa camera ang ating, ah, ano yung ah, cosplay mo? Ah, Kamen Rider build. Passion Rider? Build. <laughs> Di Passion Rider, yung ano, build, Kamen. build, build ni ano. Ah, build. Build, build ni Duterte. <laughs> Oh. <laughs> Nalilito na ako. okay, ah. Eh. build, build, build. Build, build, build. Build, build, build. Yeah, na, siyempre, pag cosplayer ka, dapat alam mo yung mga oh, moves. pinag-aaralan yung mga moves. Oh. Moves na kino-cosplay mo. Paano yung moves oh. ng cosplay na yan, ng, ano, ng uh, character na yan? Ang hirap pala magka-LBM mga superheroes, no? <laughs> Ah, Ay, pinapaikot! Oo, oh, papaikutin mo muna to. Tapos biglang ano, gaganon. Tapos O ah, sige, pakita mo sa camera, doon mo Yan, pakita. pakita mo sa audience. Yan. Palakpakan na. Anong pangalan mo ulit? Sabihin ko. Dio. Dio? Dio. Dio. Yan, gamit ka nun ha. <laughs> Sige, Dio, kahit 20 seconds na moves. Dio, eto Yeah. na, pakitaan mo kami ng moves ni Build, Build, Build. Hindi, kuwari kaaway si Roger. Ha? Ah, kunyari, ang kalaban mo si Roger. Ah, yan, yan, yan! Sige, Roger. Patay ka. Patay na. Roger! Roger! Roger! Ilabas! Roger! Ang Roger! yeast Oh, iba, iba to. Yan, kalaban mo si Kririn. Oh, <laughs> ah, <laughs> Roger, oh. may sasabihin ka dapat sa kanya kasi maglalabang kayo oh, eh. Bigay mo Ito. Talagang parang siya si Master Buten. Bagalo muna kayo. Angasan muna, angasan. Oh, hamunan, hamunan. Oh, yan, oh. yan. Di kompleto Paano mo siya patutumbahin? dialogue. Sige, sabihin mo. Paano? Oh. Angasan mo muna, masyado kang mapa- mainit ka eh. Oo. Oh. 'Di ba? Kunyari nabuhay ka muna, nabuhay ka. Ayan oh. Oo, oh, Kunyari itlog, meron ka. 'Di ba meron 'yon yung umpalumpa? Kulang <laughs> Ayan, ayan na, nabu palalakihin na kita. Ah! Galing ah. Tapos ka na! And... Hoy! Hoy! Inis naman yan. Hoy, mababaril tayo. Ito nga pala si... hey, Whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Sison telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex editor, ex model, ex 20 something, ex 30 something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Anong sasabihin mo sa kanya? Kalbo mo sa mga tao. wow! Hindi siya. Ngongo din siya. Hindi niya alam. Eto na. Okay, sugod na. Teka, hayaan mo muna siyang mag ano, mag... Uh... Iniikot. Hindi na, hindi na kailangan. <laughs> Huwag mo na pa formahin. Ikaw ang nakatalo sa build, build, build. <laughs> Napala mo natin. Roger! Roger! Hanapin natin. Salamat. salamat. Thank you. Thank you. Ayos, ah. nakapaglaro tayo ngayon. <laughs> Thank you, thank you. Oy, 15 minutes left daw. May, may tanong din ako kay, kay Banot sa mga bumibili naman. Uh, ah, meron ka kinakainisan ng mga bumibili? Ano ba yung mga Kinakaasakan yung, madalas sa mga ano, seller. Meron yung uh, ah, magwi-withdraw lang pero hindi nababalik. <laughs> yan, yung mga yan. Baka naman kasi malayo yung ATM. Hindi, alam, alam, alam mo yung itsura ng tao pag hindi talaga babalik eh. Alam mo yung babalik at hindi babalik. Pag binitawan ka ng, sige ikot lang muna ako ha, balikan ko yan ha. Oh. Huwag ka na umasa, Naku, hindi babalik yan. akong apat kanina ng ganyan. Ha? Pero oh. sinabi Oh, ah, wala na. Babalikan mo? Hindi. <laughs> Pero banots, eto, may ma, madalas din to, pag bumibili, di ba? Hindi pwedeng walang tawaran. Tama, tama. Oo. Ga, ano ba ang ah, makataong tagtawad? Bakit? Ano? Tat- Makataong pagtawad. Kunyari, 3,000. 3,000. Ano pwede ko ba tawaran niya ng 800 na lang? Eh, Sa'yo na 800 mo. Hindi. Basta may dudugtong ka, pangre-regalo ko kasi. Ah, may kasunod, may Oo. kasunod. Kailangan pangregalo lang yung dating para may awa factor, di ba? O sige na, bigay ko na lang mura. O kaya Itutulong ko sa mahihirap. Pwede ba yon? Tapos pag uwi, naka-display sa bahay niya. <laughs> Ano na yung pinakamurang tawad na naibigay mo sa isang ah, bumibili? Um, depende pag kaibigan ko, medyo malaki rin eh. Oh. Tsaka yung item pag ah, gusto ko lang i-out talaga, kahit puhunan na, bibigay ko na lang yun. Usually kasi ako, ang, ang, ang pagtawad ko, ako niya, 3,000 yung presyo. Makatao ba yung tawaran ko hanggang, pwede ba hanggang 2,500? 3,000, 2,500. Oh, naman. pwede, pwede, di ba? 500 pesos, pwede, pwede. Kaya pa yun. Oo, kaya Napagbibigyan yun. yun, ano? Oo, kaya yun, kaya yun. Huwag naman yung hahatiin mo. Kunyari, 1.5 mo na Oo, bibili. lalo na kunyari, yung 3,000 na binenta mo eh, alam mo naman pala, 800 lang puhunan nun. So, pagbigyan mo na rin, di ba? May mga ganun bang seller? Yung sobrang taas magpatong? Meron, meron. Marami akong kilalang ganun. Anong pangalan ng booth? Hindi, joke lang. <laughs> sa GC na lang, sa GC. <laughs> Uy, Hindi shoutout nga pala. Alam nyo, dito, dito ako sa Toycon last year, 2024 nagsimulang malason at mag-continuing ah, magkolekta. Oh, ano yung pinakamahal na nabili mong laruan, James? Wag na nating sabihin. <laughs> Hindi, pero siguro ano, um, ay wag na nga nating sabihin. Kailangan ba, kailangan ba walang mahal pang mangongolekta ka? Wala, hindi, tatanggalin mo yung factor ng mahal to. O kailangan talaga within the bud- may budget ka na isiset? Yung iba kasi hindi nag-iisip ng tama eh. Alam mo 'yon, yung parang pag gusto nila, gusto nila. Parang pero pag nakuha mo yung item na yon, eh dahil ang dami mong babayaran later on, ang mangyayari doon, mabibenta mo rin yun. Kasi hindi mo pinaghandaan yung item na yun. Kumbaga, nanghati ka lang eh. Gusto, mo lang, gusto ko lang to, gusto ko lang to. So yung mga dapat mong bayaran, inuna mo muna yon. Pag nauwi mo yon, bilang ka lang ng mga ilang linggo, wala na yon, mabibenta mo yon. Kasi ang dami mong priority sa dapat bayaran. May, anong laruan ng ganun sa'yo? Ha? Anong laruan? Anong ah? laruan yung binili mo dahil out of, ano, nangati lang, tapos binenta mo lang din? Um, Pinaka-recent. Lahat ng renegalo ng ex ko, yun, binenta ko na yun. <laughs> Palugi. Oh. oh. Mga panty. Oh. <laughs> lahat, binenta ko na lahat yun. Ikaw ba, James, gano? Meron ka ng ganun laruan na binenta mo dahil... Di... Yun nga yung, ano eh, yun nga yung gusto ko rin itanong eh. Kasi, iniisip ko, bibiling ko to. Sige, biling ko kahit uh, medyo mahal. Alam ko, ah, pag binenta ko to, mabibenta ko ng mahal din. Yun yung minsan yung sinasabi natin sa sarili natin, pwede ko naman ibenta pabalik to ng same price tapos di ako lugi, di ba? Tinatamaan daw siya pero hindi nangyayari yun, di ba? Oo. Hindi mo binibenta, ang dami mo ng laruan, di ba? Oh, di ba? ako ako sinasabi ko rin na ganun eh. Dami ko ng minsan nagdodoble yung yung bili ko. Hindi ko naman nabebenta din yung doble. Kasi ang hirap mag let go. Yun ang isa sa mga ano Tsaka ano advice ko, alo, bilhin mo yung laruan na gusto mo. Huwag yung sa tingin mong tataas yung value niya. Kasi kung hindi tumaas, madidisappoint ka lang. Pero kung tumaas siya, tapos gustong gusto mo siya, di okay, tumaas o hindi, dahil gusto mo siya, panalo lang. Pero kung yung binili mo dahil, ah, ano to, hype to ngayon, bibili ako na to para mabebenta ko. Tapos hindi, hindi naman tumaas. O, anong gagawin mo doon? Hindi mo naman gusto, di ba? So, sayang lang. So, kailangan talaga gusto mo. oh, yun yung gustong gusto mo talaga. Ayan, Lizette, ito naman, Paano napasok dito sa Toycon yung from the start ba nakapasok na talaga or naka-incorporate na dito yung mga art toys? Actually, hindi. Uh, very traditional pa kasi noon ng Toycon. Kung ano yung nakikita nyo sa Green Hills, ganun madalas yung makikita nyo sa Toycon. Tapos in 2017, 2018, pumasok yung mga art toy designers. Nagsimula siya sa mga, uh, ayan, kay Crayon Chicken. Nakita ko si Crayon. Crayon, nandito ka ba? Ayan! Oo. Carrier Kasama, chicken. Ayan. Alam nyo, ang daming uh, art toys. Oh, des- si Quicks. Design, oh, si, si Quicks, si Rin Barrera na nakikinig Oo. ng Cool Pals. At ngayon, kasama natin si Creole. Oo, Oo, si Creole. dati kasi dati ng ano, ah, isang contest for budding art toy designers. Tapos, ayan, si Crayon, tapos naging, na, nakilala namin si Quicks, hanggang sa sila Jaya, pumasok na. Tapos ngayon, mga around 2019 nagkaroon ng international toy designers. Nandiyan yung mga uh, si Tu, si uh, si pa ba? So dami ng Thai, Thai, Indonesian. Tapos si Two Petal Rose, dumating na rin. Sila Jessica Emmet from Singapore and sila Jade. Paunti-unti, pumasok yung mga international toy. And then ngayon, si Pop Life, may dala na rin silang art toy designer. So, malaking chunk ng Toycon or toy na rin ang kinikerry. Oo, ganda. Kasi ang, ang nagugustuhan ko sa Toycon, yung pagpupunta ka, nadidiscover mo yung mga Filipino artists, Oo. mga toy creators, toy designers. Pwede ba natin sila palapakan ngayon? Kasi sobrang nirepresent nila tayo abroad, Ayan, locally, uh, station. Isa pang internationally. Ayan, isa sa mga original natin, si Crayon. Si Paul Medina Jr., di ba? Oh, andito Har- ako sa- Harvey Tolibao, nandyan. Ang oh, gagaling. Ah, ah, i-shoutout mo muna bago natin introduce No, yung si Sir isa Berlin sa mga... Manalaysay, nandyan. Yung ah, Big Boy Cheng. Big Boy Cheng, yung mga nagdadala ng mga ah, ah, Filipino artists natin para makilala sa ibang bansa. Quicks, all of these guys. Sobrang ah, nakakatuwa na ma-meet sila in person. Makita mo gaano ka-humble yung mga Filipino artists natin, how approachable sila. Yan yung mga oh. na-appreciate ko sa Toycon. Tapos si Quicks yung, napaka-humble. Gusto, kung, ako si Quicks, si Quicks ang yabang ko na. Actually, oo. <laughs> Pero sa totoo, yun yung maganda sa Toycon, yung friendly atmosphere, fellow collectors really enjoying themselves, bata, matanda, nagkakamustahan, tapos nag-share ng mga ng mga stories, but ito yung mga laruan. May ganun ka ba, uh, Banots? Yung pag, pag may bumibili sa yung seller, magkukwentuhan muna kayo ng matagal tungkol doon sa laruan na binibili niya. Oo, kasi kasi para sa akin, bawat laruan may kwento eh. Paano mo nabili? Ano yung pinaghirapan mo bago mo siya mabili? Sino yung naging kaibigan mo nung nabili mo siya? So, hindi lang siya figure. May history yung bawat laruan na nasa bahay. So, ito si Rems, ang kwento ng G.I. Joe mo, dahil ang tatay mo, kapitan, Mm. tapos mataga, palaging wala yung tatay niya, tapos pag umuwi, Ayun, ah, Ano ka ba, pag, bini- pag, pag umiiba tatay mo, dadaling ka niya sa toy store, tapos mamili ka ng kahit ano, ganun? Then, nanay ko nagdadala sa akin, ah, isa o dalawang beses kaming buibili ng G.I. Joe monthly. Oh, Monthly? oh, pagka tumat lampas 75 grade ko, tatlong beses, ganun. 75 <laughs> lang? Pagka 75, oo. Lagi mataas na yun. Oo, oh, eh mababa standards nila eh. <laughs> Pag, Pero, ah, pag bumagsak ka, tapos nagpabili ka pa rin ng laruan sa tatay mo, anong ginagawa sa'yo ng tatay mo? Ibibili pa rin niya ako pero may kasama ng mura. <laughs> Kinokobra ka din niya? Ah, this, yung kinokobra lang ako pag ayaw kong kainin yung ulam. Sa laruan, wala naman kami problema. Ah, yung kobra, yung kinukotongan siya ng tatay niya. Oo. wala, kulang sa kobra, henerasyon ngayon. Bilang mo pa kung gaano karaming G.I. Joe meron ka. Kasi sa kanya, kumpara sa akin, ako, lahat ng laruan ko ng bata, pinamigay ng nanay ko o tinapon. Si Ryan Rems, simula nung 80s, yung G.I. Joe niya, na, na, nasa kanya pa rin halos lahat. Halos lahat ba o lahat nasa iyo pa? Ah, halos lahat. Um, may mga ninakaw na rin iba, pero karamihan nasa akin pa. Yung mga G.I. Joe mo ba, minsan pinagkikiss mo sila? Oo naman. <laughs> Oo naman. At saka yung, uh, pag may GI Joe ka, tapos mag-isa ka, may palito ng posporo, nagiging ano yung palito ng posporo? <laughs> o yan, Huwag sige. ituloy. sa mga tao, iniibit niya yung palito ng posporo sa hitaan ng G.I. Joe dahil salbahe si Rems. Pero ilan? Bilang mo pa lahat ng G.I. Joe mo? Siguro naka, naka walong vehicle ako nung hanggang kabataan ako, walong vehicles, tsaka 60 na uh, standard. 60 figures, tapos ilang vehicles? Siguro walo, ganun. Ah, andun pa lahat yun, inaamag-amag lang iba. Oo. Binabalikan mo ba siya? Ob, nakasako na siya ngayon eh. Pag tinitignan ko, ayoko na siyang i-display uli kasi healed na ako eh. So, pwede ko bang ah, Oo. bilhin ng 5,000 lahat? Sige. <laughs> Presyong addict yan. <laughs> Eh, sige. Oh, yan ang kwento ng laruan mo. Ngayon naman, tanungin natin, may kasama tayo dito ang isang ah, art toy, artist. Ito, eh, na i-introduce ni Nonong. <laughs> Ayan, pinasa sa akin bigla ni James. O sige. Tanong mo kung anong kwento nun. O sige, tatanong natin kung anong kwento nitong gumagawa ng art toys din, si Creole Chicken Head. Tama? Yan, palakpakan naman natin! Yan talaga yung pinangalan ng nanay mo sa'yo? Tama, yun. <laughs> Anong totoo mong pangalan? Ang pangalan ko po talaga Eric. Eric, Lalik uh, ah, from Angono, Rizal. Um, andyan nga yung parents ko ngayon eh. Kasi yung parents. Shoutout sa mama at papa ko. Yung magulang. Ayun, yung mga magulang ko. Parents niya, mga higantes. Oo. Ang ono eh. <laughs> Ayan, yung mga... Saan nakatagal na nagde-design? Um, nag-start po talaga ako as illustrator para sa drummer ng Kamikasi na si Papa Boards. Um, nagde-design ako sa Evil Genius na brand. So mostly mga banda yung mga dinidesign ko, tsaka mga, mga naisip ni Pops. Tapos nag-transition po ako sa sa designer toys nung ano lang, uh, ah, 2018 lang, nung nakapagtanong-tanong ako ng mga toy question kay Quicks. So yun nga, sobrang bait ni Quicks. Um, nag-share naman siya ng knowledge sa akin. So ayun, natuto akong gumawa rin ng toys. So nag nagka-collaborate kayo ni Quicks? Or nag-uusap kayo? May, may payo ba siya na binigay sa'yo nung um, nagsimula um, madami, ka? Madami siyang payo eh. Bali, nag-illustrate ako sa kanya ng isang beses ng Tech 63, yung Ravager. Tapos, simula no, nagtanong na ako sa kanya palagi kung paano ako makakabuo ng laruan. And then, ayun, uh, medyo matagal na yung chicken ko na character, 2019 eh, pa yon. Tapos parang hindi ko inakala na magiging laruan siya na hanggang ngayon umabot na ako sa Toycon na nare-release ko yung mga creations ko. May dala ka bang sample? sample? Meron, may, may regalo po ako. Ba't chicken ang napili mong karakter? Um, chicken kasi uh, nag-start akong graffiti artist. And then, uh, yung first time ko mag mag-try mag-paint, namatay yung aso ko. Pangalan ng aso ko, Chicken. Ah, ang galing ah. Hmm, so, hindi ka so marunong talaga ah, mag-identify ng hayop eh, no? <laughs> Hindi mo ba alam ang itsura ng chicken? alam ba ng magulang mo yan? Pas, pas- pasensya na magulo talaga yung kwento ko eh. So, dapat Patay yung talaga... aso niya. Ano ba kayo? Ah, namatay yung aso, malungkot ako. Mahirap, nun eh. no? Pag ganun. Ulam natin chicken, ha? <laughs> Chicken! Uy, maging mabait kayo, may bibigay daw sa inyo. Ay, may bibigay Oo, oo, oo. May Ito naman, Uy, okay lang yan. Hindi mo alam yung mga pangalan ng ano. Pwede pakita natin, ayan eh, oh. Ito yung first Pass design. Hindi naman, daw, ito yung latest mo na dinesign o ito yung first na uh, release na art toy? Ito ba ay, uh, di ba may bago kang ilo-launch ngayong uh, Toycon? Ito po yung ano, ito po yung release ko with Mind Style. Uh, ah, dito po sa booth na ito. Kasama ko po sila rin. Bali kami po yung unang mga Filipino na ginawa ng collector mates ng figures. Ako, si Big Boy Cheng, si Rin, si Bito sa si Kapitan. So ito, part po siya nung series na yan. Hmm. Si Kapitan na gano'n na rin sa atin, nag-guest. Oo, si Rin Barrera sana mag-guest na rin natin. Alam ko nandyan siya eh. At ah, yun, ah, pwede bong buksan mo nga. Buk- ayan, buksan mo yan. laki. Ay, alam ko bawal mag bawal daw magmura eh, pero ayan naka naka-symbol naman siya ng <laughs> Ito, flipping the bird. naka-flipping the bird naman siya eh. Ah, okay naka middle finger. Naka-sensor. Oh, okay yan sa mga bata, puntahan niyo po itong ah, <laughs> puntahan niyo po yung ah, exit. <laughs> Ayan. Maraming maraming salamat Creole Chicken Head Data. ah, Sana, oh, bumili kayo. Guys, supportahan natin. Ayun, oh, pwede ko ba benta to doon mamaya? <laughs> Ah, Ang huwag na, naman mag-flip. Nagpaalam ka pa. Last day na ngayon, Meron din last po akong ano, meron din po akong barahan na ibibigay sa inyo. Uh, ito pong barahan na to, collaboration naman with Runit Dex, official release ng bicycle playing cards. Uh, all of the cards inside, uh, illustration ko po. So 56 cards, so regalo ko rin po sa Cool Pals. Uy, thank you. Tig-isa kaming ano, tig-isa kaming pack naman. Pwede ba pag ano, bigyan ko po kayo tag-isa? Oh. Sarap namang amoy ng bagong bukas na laruan. Anong amoy? Si Revis kasi may fetish siya na inaamoy niya yung mga bagong laruan. Oh, bagong t-shirt, bagong sapatos, ito masarap din. Anong pakiramdam pag Oo. inamoy mo siya? Ah, malapit siya sa aking paboritong birag. <laughs> Birag. Gusto ko lang muna i-shoutout din. Alam mo, bukod din sa mga art toys, sa mga nagbebenta, ang isa rin sa nilulook forward ko dito sa Toycon, yung mga galleries. Oo, ang gaganda rin ng mga design. May nanalo na ba? Parang wala pa eh. Wala pa ako nakikita sa judging sheet eh. <laughs> Kailan ba ang judging nung... ah, Ngayong, ah, kahapon, kahapon ang judging. Tapos, apat na contest ang meron dun sa taas. So, doll dress up, ah, toy clicks, so pictures siya ng mga laruan, cos click, cosplay, ah, photography, tsaka diorama. Pero mamaya pa ata ang announcement. yan, ako, abangan po natin yan. At, At, ah, mag-stay naman itong mga to hanggang mamaya. No? oo, oo, an, ang aasim na rin ng iba eh. Ginawan? Aircon <laughs> naman to. Nung iba lang, no? Pero yung ah, shout out lang doon sa Pinoy Articulated Bida Shrine. Diyan, na- yan yung ah, gallery na nakita ko. At doon ako na-inspire, doon ako nagsimulang mag-collect ng mga ano. Sinisisi mo ba sila? Oh, isa kayong lason! <laughs> Kayo Hoy! pupunta dyan. out ko lang si ano kuya ano si kuya Miguelitoys diyan sana suportahan niyo po yung Oo, boot niya diyan. ah, um, Again, yung Timber Toys, mm. Shabu Toys, andyan yung uh, Team Brocha, yeah. um, uh, Toy, Toy Manila, um, ano pa ba? Oh, Playbox. Ang kami kong hindi pa, ano, kasi sobrang, every time punta akong Toycon, yan din yung mga taong na palagi ko nakikita, nakakabiruan, nakakakwentuhan. So, oh. sobrang saya. Hype base. Na, na, oh, hype ano, base, na, andyan. Bumili na rin ako dyan sa Green oh. Hills. Ikaw, Ikaw naman, ano, uh, Banot, sa anong uh, booth mo? Uh, ah, 246, booth 246. Tsaka plug ko na rin, eh, meron akong ano, coffee shop na maraming laruan sa loob. So kung taga-tandang Sora area ka, uh, ah, Onabru Laundry and Cafe, pasyal kayo doon. Puro laruan doon sa loob. Aba, nagkape, kayo, pwede kayo mamili ng mga laruan doon. Pwede for sale, mga for sale yung mga Oh, toys. for sale yung mga yan, for sale. Yeah. Lizette, ah, ano naman ang, meron na ba kayong pinaplano for next year? Mamaya ang announcement ng Ah. next year. Oo. Kasi ang ginagawa talaga namin yung kapag end of the show na, nag announce na kami ng dates for the succeeding year. For all for all venues din. Ano yung inannounce announce last year para dito? Nung ano kami, ah, SMX, venue, Okada, tsaka Baguio ang inannounce namin nung last year. Ah, yun ang nagdagdag kayo ng mga venues. Yes. Nako, exciting nga ah, kung May ano mga yung... Ano, ano, kayo? May mga ah, parang wish list kayo ng mga gusto nyong guest ng Toycon o mga pupunta? Oo, ang dami naming wish list. Nan, siyempre, nandiyan yung mga A-list. Ang pinakagusto namin sa ano, si Scarlett Johansson. Hoy, nako, gusto din ni Tito diba? na Black Widow. Naku, hindi na cosplayer yung titingnan niya, no? Banots. <laughs> Tama, tama. Scarlett pwede nga, eh, Johansson. eh, Chris Hemsworth, baka naman. Siyempre, personal mo na yan eh. Para sa'yo Personal lang mo na yan eh. Personal mo na yan eh. Hindi, para naman syempre sa mga kababaihang nanonood din sa Toycon, oh. syempre something for our eyes din. Hindi naman oh, pwedeng lahat for the boys. Sakto, pwede nyo silang itor dun sa Diwata Pares. Malapit lang. <laughs> Kaya hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals! The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. salamat sa Maraming salamat dito. mga Cool Pals, Toycon. Mabuhay Maraming lahat salamat. mga toy collectors, sellers, at Toycon. Mabuhay kayo. Ako gusto ko Peter Collins. Sana mag-guess yung... Oo. Maging ah, ano, 'di ba, yung boses si Optimus Prime. Oo, meron pala kami mga gift para sa Cool Pals. Maraming salamat sa pagpunta ah, dito sa ToyCon 2025. Maraming salamat sa saya ng ating discussion at meron lang ako ipapa-plug pala. Yan, sige, go. Okay. So, para sa mga lahat ng art toy designer fans, meron tayong charity auction ngayong 5.15. Uh, ah, pwede ba natin iakyat ang ating uh, artwork? Care of Harvey Tolibaw. Yan, oh, si Sir Tapos, Harvey. lahat ng art toy designers in ToyCon 2025 ay nakapirma. So, charity auction po ito. Huwag po natin baratin ng auction. Sa, katulad ng ginagawa nyo sa ibang Yan. ToyCon auctions. Oh, pwede, Pwede natin pala pa si Sir Harvey thank you, Tolibaw. Siya po yung nag-design ng ating uh, Yes, poster sa mga magaling na artist natin yan. Ayos ah. Maraming, ah, maraming salamat. Ayan, meron ding booth dyan si Quicks, yung uh, ah, Dymo, ano, Dymos ba yun? Oo. Dymos, yan. Maraming maraming salamat again sa mga cool pals na nagstay at ah, nag-join sa amin dito sa ating live recording. Maraming maraming salamat. Isa kayong tunay na mga bonjing! Bonjing! Bonjing! Boji! At shoutout lang natin ang ating mga Patreon saints, ah, si Ron Santos, Edward Kim, Dominic Hero Austria, Jonathan John Pepito, Ben Jard, J. Kaya, Leo De La Torre, 777, Clint Diamante, Jericho Joel Yamzon, Faye Rogel, Paul Paulo Miguel, J- Jael Achazo, Michael Gonzalez, Bert Argilia, Christine Ivan, Scron, Randall Owen, Legaspi, Ben, Payo, Pio Nicolo Bondoc, J. Olikino, Rainer Isip Vicente Guerrero III, I will all pack your ash. <laughs> ah, pangalan niyo, ah, pangalan niyan, guys. Yes, because in Nigeria, I am from, my day job is in uh, cremation services. Oy, yeah. ano na kayo, happy birthday kay IC Marcelo Cool Pals din yan na toy collector birthday niya. Happy, birthday. Ang ating ah, local Nonek Ed at ah, si ah, <laughs> Banots, happy birthday din sa'yo. Ah, Thank you, thank you. Happy birthday, ba? Ano ang ah, laruan na gusto mong bilhin ngayon? Um, ngay- ngayon di pa nakapag-ikot kasi sobrang busy pero tatry ko ngayon na mag-ikot para makabili man lang. Yan. Sabay-sabay tayo mag-ikot guys. Pagkatapos ng recording, lahat tayo, bisitahin natin lahat ng booth. Tingnan natin kung ano mauwi natin sa bahay tonight. Kaya mga Cool Pals, para tapusin natin ang ating ah, live recording, isang sabay-sabay na pepepepem sa inyong lahat. One, two, three! Thank you, Jay Ferrer. Thank you. Maraming maraming salamat po. Kami po ang The Cool Pa. And for stand-up comedy shows, ano ano? please visit www.comedymanila.ph Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.